τα οχέματα. Το οχούμεθα επί τες χιόνος καί παγετού. Όχεμα ένα τρόχον έχουν μονότροχος λέγεται, δύο τρόχους έχουν όχος, τέσσερας τρόχους έχουν χάμαξα ε χάρμαεστη. Τα μέρε τες χαμάξες τάουτα εστίν. Ο ρυμός Sdugos, sunafeiae, toichoi, eita axones, perihon hoi trochoi trechontai, hois passaloi cae epiboloi epiballontai. He basis tu trochu estin he choinikis. Ex hes doodeca cneemiae exerchontai, tautas sunaecei ho cuclos, hex affixit kai tosutois canthois sunt theis thei hamaxei cofinoi kai tarroi epitisentai